Ošo, Rāmais prāts, no angļu valodas tulkojusi Inese Leitāne. Lasu, es. Izpratne par to, kā domas kavē ieraudzīt un piedzīvot realitāti. Upanišadas vēsta, ka tad, kad mūsu domas tiecas uz ārējiem objektiem, uz ārējo pasauli – Tās rada nožogojumu, jūgu, ieslodzījumu. Kad domas netiecas uz āru, bet gan sāk virzīties uz iekšu, tad tā pati enerģija kļūst par atbrīvošanu. Padarīt domu tīru, kļūt par tās vērotāju nozīmē nostāties uz brīvības ceļa. Prāts ir gluži kā spogulis, lai arī kam tu piesaistītos, tas parādās spoguļa attēlā, un tad prāts darbojas kā fotofilmiņa. Tad prāts vairs nav tikai spogulis, bet ir kļuvis par filmu. Prāts pieķeras visam, kas nonāk uz šīs filmas. Tādas ir divas iespējas, jeb vienas iespējas divi aspekti. Prātam piemīt spēja piesaistīties un identificēties ar visu un jebko. Ļoti skaidri to pierāda hipnoze. Ja kādreiz esi redzējis eksperimentus ar hipnozi, vai ja neesi, bet esi ar mieru izmēģināt pāris eksperimentu ar sevi – Tie tev sniegs jaunus atklājumus. Hipnoz nav nekas grūts, tas ir ļoti vienkāršs process. Palūdz kādu, kurš vēlas piedalīties, nogulties un atslābināties. Tad saki, lai viņš cieši raugās uz kādu lietu. Te derēs, piemēram, elektriskā spuldzīte vai kaut kas spīdīgs, kas var apžilbināt acis. Liec, lai šis cilvēks koncentrējas un nemirkšķina acis. Pēc divām, trim minūtēm tu manīsi, ka viņa acis kļūst apātiskas, tukšas un miegainas. Tad sāc runāt suģestējoši, vienkārši saki. Plakstiņi kļūst smagi, lai kā tu censtos, tu nevari tos apturēt, un acis veras ciet. Un viņam jāmēģina noturēt acis vaļā, viņam jāsakopo spēki, lai tās paliktu atvērtas. Turpini runāt. Tavi plakstiņi kļūst gurdi un smagi ar vien smagāki, kļūst smagi, tu vairs neko nevari padarīt, neiespējami. Acis pašas veras ciet, ne ar gribu, ne ar spēku, tu nevari tās noturēt atvērtas. Tad šis cilvēks sāks justies tā, it kā viņa plakstiņa būtu smaguma pielieti. Viņš mēģinās un centīsies paturēt acis atvērtas, bet tu stāsti viņam pretējo. Pēc piecām, sešām minūtēm viņa acis būs aizvērušās. Brīdī, kad acis būs ciet, šis cilvēks sāks just, ka notiek kaut kas tāds, ko viņš vairs nekontrolē. Viņš nespēja paturēt acis atvērtas. Tad tu saki viņam, tu krīti dziļā miegā. Tu vairs nemani neko, tikai mani. Tev jāsaka, tu dzirdēsi tikai manu balsi. Nekā cita vairs nav. Turpini tā runāt, Pēc desmit minūtēm cilvēks gulēs ciešā miegā. Taču šis miegs būs ļoti atšķirīgs no parastā miega, jo tev viņš nav aizmigušais. Viņš ir aizmidzis citai pasaulē. Viņš neko nedzird, ja runā kāds cits, bet dzird tavu balsi. Apzinošais prāts ir viņu pametis, bet neapzinātais ir saistīts ar tevi. Tu vari viņam iestāstīt jebko. Tagad mēģini paeksperimentēt, Tu vari pabikstīt viņa ķermeni ar kaut ko asu un teikt, ka sāpju nebūs. Un tu vari durstīt viņu, bet viņš sāpes nejutīs. Tagad tev jau būtu jānotic, ka viņš ir kļuvis iespējams. Tu vari viņam dot apēst sīpolu, sakot, ka tas ir ābols, un viņš tā arī domās. Tas ir ļoti salds, ļoti garšīgs, man garšo. Viņš ēd sīpolu, bet ja tu esi iestāstījis, ka tas ir ābols, viņš jutīs, ka ēd ābolu. Tu vari viņam teikt jebko, un viņš tev noticēs. Ieliec viņam plaukstā akmeni un saki, ka tā ir kvēlojoša ogle. Viņš tūliņ pat to metīs prom, kā apdedzinājies. Tas ir tikai augsts akmens, bet viņam būs sajūta, ka tas dedzina. Un tas vēl nav viss. Plaukstā, kurā bija akmens, āda izskatīsies kā ogles apdedzināta. Tā ir, Ķermenis ir reaģējis, jo prāts ir pieņēmis attiecīgo domu. Tā Indijā, Ceilonā un Birmā faķīri mūki un bikhus staigā pa oglēm. Viņu pārliecība ir tik pilnīga, ka ķermenim atliek pieskaņoties. Atceries, ka ķermenis vienmēr seko prātam. Ja tu domā, ka augsts akmens ir kvēlojoša ogle un tavs prāts pieķeras šai domai, tad ķermenis reaģēs saskaņā ar šo domu. Arī pretējais ir iespējams. Tu vari turēt plaukstāk vēlojošu ogli un teikt sev, ka tas ir augsts akmens, un tu neapdedzināsies. Lai kam tu būtu pieķēries, tava dzīve tam sekos. Šajā pasaulē, kā vēst upanišadas, mēs izturamies tā, it kā būtu nohipnotizēti. Mēs atrodamies dziļā hipnozē. Mēs esam nohipnotizējuši paši sevi. Neviens cits to nav darījis. Miljoniem dzīvju laikā mēs esam pieķērušies noteiktiem iekārs objektiem. Tie ir palikuši nemainīgi. Tāpēc, ko līdz tu ieraugi sievieti, tā ķermenī sarosās seksualitāte. Reiz tā notika. Es sēdēju Gangas upes krastā kopā ar draugu. Piepiešies jūtu, ka viņš sajūtas neērti, tāpēc es jautāju, kas notiek? Viņš atbildēja, tā sieviete – Upē mazgājās kāda sieviete. Mēs viņu varējām redzēt tikai no muguras, gari mati, skaista mugura, un viņā jau bija modusies kaisli. Tāpēc viņš teica, atvaino mani, piedod, turpināsim sarunu vēlāk. Man jāiet un jāredz, šis ķermenis izskatās tik skaists. Viņš aizgāja, bet atgriezās ļoti vīlies, jo tā nebija sieviete. Tas bija sathu, hinduistu klejojošais mūks, hindu garīdznieks Sanjāsin. Ar gariem matiem mazgājās, ķermenis bija skaists un izskatījās sievišķīgs. Te nebija sievietes, bet prāts bija pieķēries šai domai, nofiksējies uz to un ķermenī sākās atbilstoši ķīmiskais process. Pieķeršanās veido dzīvi. Dzīvi veidojas ap to, kam tu esi pieķēries. Upanišadās teikts, ka ir svarīgi panākt prāta nepieķeršanos. Tikai tad šī iluzorā pasaule, ko esi radījis ap sevi, pazudīs. Citādi tu turpināsi dzīvot sapnī. Atceries, ka dzīve nav sapnis. Tas ir liels pārpratums. Īpaši rietumos šī doma ir ļoti pārprasta, jo tur domā, ka indiešu mistiķi pasauli sauc par iluzoru. Bet viņi nesauc pasauli par iluzoru. Par iluzoru viņi dēvē pasauli – kuru tu esi radījis ap sevi. Un ik viens ir radījis ap sevi pasauli, kas nav reāla, bet ir tikai projekcija. Tu esi pieķēries noteiktām lietām, un tad tu projicēji savus sapņus realitātē. Realitāte nepazudīs līdz ar nepieķeršanos. Pazudīs tikai tavi sapņi. Un realitāte atklāsies tev tāda, kāda tā ir. Līdz ar to nepieķeršanās kļūs par pirmo soli – par sākotnējo pamatu. Upanišadās teikts, ka meklētājam ir jānofiksē prāts bez viļņošanās. Tas ir pirmais nepieķeršanās moments, jo viļņojošs prāts nevar kļūt nepiesaistīts. Tikai prāts, kas neviļņojas, var kļūt nepieķērīgs. Kāpēc? Pavēro savu prātu. Tas visu laiku viļņojas. Tas nemirkli nespēja palikt pie viena priekšmeta. Tas nepārtraukti kustas – Ienāk viena doma, tad cita, tad nākamā un nākamā doma procesija. Tu nevari palikt pie vienas domas pat ne uz mirkli. Un ja tu pat mirkli nevari palikt pie vienas domas, kā tad vari tajā iedziļināties? Kā tu vari uzzināt tās pilnīgo realitāti? Kā tu vari ieraudzīt ilūziju, ko tā rada? Tavs prāts pārvietojas tik ātri, ka tu neiespēji ieraudzīt. Vērojums ir neiespējams – Tas būtu līdzīgi kā būt ieskrējušam šajā telpā. Pa vienām durvīm iekšā, pa otrām jau ārā. Tu esi iegūst tikai mirkļa iespēju, un vēlāk tu netiec gudrs, vai šī telpa bija īsta vai tikai sapnis. Tu nepavadīji laiku šeit, lai to uzzinātu, lai iedziļinātos, lai analizētu, lai vērotu, lai izzinātu. Prāta nepiesaistīšanās vienai domai ir viena no būtiskākajām prasībām jebkuram meklētājam. Viņam jāvar palikt pie vienas domas ilgu laiku. Kad tu būsi spējīgs palikt ar vienu domu uz ilgu laiku, tu pats redzēsi, ka šī doma rada pieķeršanos. Šī doma rada ap sevi jaunu pasauli. Šī doma kļūst par pamatu un sēklu ilūzijām. Bet, kad tu spēj palikt pie vienas domas ilgu laika periodu, tad tu vari teikt – ka valdi pār to. Tad prāts vairs nav kungs, un tu neesi vergs. Kad tu spēji palikt pie vienas domas ilgu laika periodu, tad tu vari arī to atmest. Tu vari pateikt prātam stop, un prāts apstājas. Tu vari pateikt prātam turpini, un prāts turpina. Tagad vairs nav tā, ka tu vēlies procesu pārtraukt, bet prāts to turpina un neklausās tevī. It kā prāts būtu tavs kungs, un tu tikai ēna, kas tam seko. Prāts ir tikai instruments, un šis instruments ir kļuvis par dvēseli, un dvēsele kļūsi par kalpu. Tā ir aplamība un cilvēku nelaime. Pamēģini piesaistīt prātu vienai domai, jebkādai. Apsēdies uz zemes un skaties uz koku. Paliec pie koka. Lai kas arī notiktu, paliec domās pie koka. Prāts mēģinās visādi izlocīties un viļņoties un piedāvās visādas alternatīvas domas izvēršanai. Prāts teiks, klau, kas tas ir par koku, kā to sauc? Neklausies tajā, jo pat tad, kad tavas domas ir nonākušas pie nosaukuma, tu jau esi prom no koka. Kad tu sāc domāt par koku, tu jau esi prom no koka. Nedomā par to, paliec pie tā, ka koks ir – Sākumā tas būs grūti, jo tev trūkst uzmanības. Tu esi tik miegains, ka pilnībā aizmirsīsi, ka skaties uz koku. Ieriesies suns, un tu paskatīsies uz suni. Mākonis apēnos debesis, un tavas domas jau būs citur. Kāds ies garām, un tu aizmirsīsi par koku, bet turpini atkal un atkal. Kad tu atkal atcerēsies, ka esi aizmirsies, un iemidzis atgriezies pie koka. Dari to. Turpinot vingrināties, pēc trim četrām nedēļām tu jau spēsi palikt pie vienas domas, fokusēt uzmanību uz kaut ko vienu, vismaz uz minūti. Un tas jau ir daudz. Tas ir liels panākums. Jo tu nezini, tu domā, ka viena minūte nav daudz, taču viena minūte prātam ir ārkārtīgi daudz, jo prāts mainās pa sekundēm. Pat ne pussekundes tavs prāts nepaliek pie vienas domas. Tas viļņojas un viļņošanās ir prāta dabā. Tas rada viļņus un tādā veidā saglabā piesaistīšanos. Tu mīli sievieti, pat ja tu mīli sievieti, tu nevari prātā palikt tikai un vienīgi pie viņas. Kad tu paskaties uz šo sievieti, tu sāksi domāt par viņu, un domas jau ir citur. Iespējams, tu domā par viņas apģērbu, iespējams, tu domā par viņas acīm, varbūt tu domā par viņas seju un augumu, bet tavs domas jau ir prom no pašas sievietes. Lai paliek fakts tāds, kāds tas ir, un nedomā par to, jo domāšana ir viļņošanās. Saglabāt uzmanību uz kaut ko vienu nozīmē nedomāt, bet vērot. Domāšana ir kustība, viļņi, tikai vēro. Vērošana nozīmē rāmumu.